Tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Purnomo di Cepu, Jawa Tengah dengan judul Misteri Suara Tangis ing Tengah Wangi. kedadian iki tak alami ing taun 1996. Nalika iku bojoku ditugasake ana ing desa. Bojoku bidan. Amarga ing desa kono ora ana bidane. Desa iki isih kalbu kabupaten Blora. Sakwise nemoni Pak Kades ing kelurahan, aku lan bojoku banjur diterake ana ing omah dinas kang cedhak Puskesmas. sakliyane iku Pak Lurah uga pesen yen ora krasan manggon ana omah iki aku karo bojoku ditawani manggon omahe Pak Lurah nanging tawarani Pak Lurah tak tolak aku tetap manggon ana ing omah dinas kono omahe cilik rong empiak kamari ana telu sing ngarep loro sing mburi siji sak bubare diresiki bengi ku aku uga langsung turu ing kono nggone omah iki ngarepe puskesmas amung nyebrang dalan nanging jejere omah dines iki omah suwung sing burine ana wit-witan akeh ya iku nangka pring sawu lan asem sing gedhe-gedhe kabeh wong desa kono padha apik gapyak ramah tamah nalika malam telung dina kira-kira jam siji wengi aku digugah bojoku merga bojoku krungu swara wong wadon nangis. Ha ha ha ha ha Karin tak rungokake jebule bener. Ana swara wong wadon suwe nangis. Nangise suwe. Aku ra gagas swara wong nangis iku. Mikirku iku mung swarane wong desa kono sing menawa wae lagi tukaran. Hananging malam patang dinane aku krung swara wong wadon nangis iku maneh. Malah jam 10 wengi. Aneh. Yen ono swara wong wadon nangis iku mesti ono swara asu bau juguk terus-terusan. Uga krungu swara manuk beluk. Oh, oh, oh. suwung sebelah banjur ana swara tekek lan swara gerdakan bareng tak tamat-tamatake kaya-kaya swara tangisan iku asale saka mburi omah nalika tak parani ana pawon swara iku kok ilang kaya-kaya krungu meneh saka kekadoan aku ra wedi amarga aku ora percaya karo bangsa lembut isih iling dino kemis malam Jumat jam setengah rolas wengi iku lawang omah ono sing dodok bareng tak buka jebule ana wong lanang nganggo klambireng kalungan sarung karo ngomong Pak kula nyuwun tulung kalih bubitan bojone kula badhe nglairake aku banjur jawab Oh, nggih Pak. Entosi sekedap kula tak sanjang kali bojo kula. Bojoku banjur tak kandani karo ngringkesi alat-alat banjur aku lan bojoku budal ana ing omahe wong lanang iku. Nanging aku lan bojoku numpak sepeda motor. pancen wis dadi tugase. Bojoku ya kapan wae yen dijaluki tulung mesti budal. Ora peduli esuk awan utawa wengi. Ora suwe aku wis tekan ana ing ngarepe omahe wong lanang iku. omahe joglo gedhe banget lan lampune padang aku banjur lungguh ana ing kursi kayu sing ning jero omah bojoku banjur Ditraki wong lanang iku ana ing kamar wong wadon sing ngarep nglairake karo ndonga aku ngenteni muga-muga wong sing ngarep nglairi iku bisa slamet lan ora ana alangan apa-apa ora pati suwi aku krungu swara bayi nangis atiku ayem amarga bayine wis lair nalika wis rampung kabeh bojoku banjur metu saka kamar lan nyelehake tas ana ing meja kayu wong lanang metu saka kamar banjur ngomong lan karo menehi barang sing dibuntel godhong gedang Bu, Bu Bidan, kula matur nuwun, bojo lan anak kula slamet. kula mboten saged menen napa-napa mung barang sidik niki mangke dibuka wonten ing dalem mawon nggih bojoku mung mesem. Aku banjur ngomong. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Sedaya niku sampun dados tugase bojo kula. Kula kalih bojo kula nyuwun pamit, nggih. Wong lanang lan wong wadon sing gendong bayiku banjur ngeterake aku lan bojoku teko ngarep lawang. Motor tak starter aku lan bojoku mulih teko ing tengah dalan bojoku kondo yen tasih keri. Ora mikir dowo-dowo, aku karo bojoku balik sak tekaning panggonane aku lan bojoku kaget rega omah gedhe iku mau wis ora ana. Mbuh ilang nang endi aku ora ngerti. Padahal aku isih eling yen panggonane omah mau ana ing kene. Tapi anae saiki kok dadi kuburan sing sepi lan akeh pedut. bojoku langsung rangkul ana dadaku. Aku ngerti yen bojoku wedi. Amarga awakku dhewe ya merinding. Sikilku wel-welan lan sirahku jebobok. Saya ndredeg maneh suara asu sing padha cukup. Aku banjur eling buntelan sing diwenehi bojoku, banjur tak buka. Jebole kunir sak gegem. Aku banjur ngingeti wetasem gedhe ana pinggir kuburan iku. ing jero ati batinku ngomong opo aku ki mau bar petokan demit ora mikir dawa bojoku banjur Tak jak mulih kunir sing buntelan godhong gedhang iku banjur tak tinggal tase bojoku durung tak jupuk mergo aku wedi lan sak tekaning omah bojoku isih wedi turu wae ngrangkul aku bengiku aku ora bisa turu mikir kedadian sing bar tak alami swara asu isih krungu saka kekaduhan krungu swara wong wadon nangis bojoku tak lirik wis turu aku mikir apa swara wong wadon sing nangis iku go swarane demit Thank you. swara iku wae. Aku krungu swara kucing sing padha kerah Bengi iku tak rasakno kok kaya-kaya suwe banget. Ora krasa ngerti-ngerti wis padhang lan aku digugah bojoku lan jupuk tas. Aku banjur budal. Ana panggonan dek bengi jebule tase bojoku isih ana ing pinggir wit asem gedhe iku. Esuk iku wae rasane atiku ndredeg lan merinding merga kuburan iku ketel banget. terus banjur tasiku tak jupuk lan tak gawa mulih. Dino Jumat iki aku izin lan ora budal mergawe. Angen-angen ing jero ati jebule bener yen bangsa lelembut iku ana. Saklawase urip lagi iki aku ngalami kedadian aneh, ketemu karo dedemit. Aku go mikir apa gara-gara godho saka bangsa lelembut akeh para bidan. akeh sing ora krasan ditugaske ana ing desa kene. Bengi iku bar magrib aku jagongan karo bojoku ing ngarep omah. Rasan-rasan akeh bidan sing padha ora krasan ing desa kene. Apa sebabe diganggu demit? Nanging bojoku tak peseni wis ora wesah wedi. Kabeh iki dipasrahke wae marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Bojoku tak kongkon sing tatakatine lan pasrah yen sak wayah-wayah ngalami kedadian sing kaya dek bengi. eling gedang goreng sing diawani jik banjur bojoku takon gawe kopi rong gelas amarga aku ngerti Mbah Nyoto sing jogo puskesmas iku wis teko banjur aku brok-brok nyeluk Mbah Nyoto Mbah Nyoto mriki pesek sore mriki jagongan riyen Soko seberang dalan ana ing ngarep puskesmas Mbah Nyoto jawab nggih Mas banjur melaku Mbah Nyoto nyabrang ing ngarepku Mbah Nyoto banjur ngomong. Pripun Mas Pur? Krasa napa mboten sampean manggon ning desa mriki? Aku banjur jawab. Nggih, Mbah. Kula kalih bojo kula krasan lho. Lah wong pun tugase lan jenengan pun dangu to Mbah jaga ing puskesmas niki? Karo watuk-watuk Mbah Nyoto jawab. <clears throat> pun dangu, Mas. Kula njaga wonten puskesmas niki. nalika puskesmas dibangun kula sampun jaga wonten puskesmas kliki kok aku banjur takon meneh sanjange Pak Lurah sampun kata bidan Pak engkang ditugas saking mriki nanging kok padha ora kelasan napa niku bener to Mbah jawab Mbah Nyoto nggih Mas Pur pun kata bidan sing ditugasake wonten mriki ning padha ora kelasan mbah niku sebabe nopo napa Mas Pur mboten disanjangi Pak Lurah to aku banjur jawab Kula mboten disanjangi napa-napa kali Pak Lurah. Napa bidan mboten krasan sebabe napa diganggu demit amarga dek dalu kula kali bojo ngalami kedadian aneh. Wonten tiyang nyuwun tulung bojone badhe nglairake nalika sampun ditulung bojo kula gara-gara tasik keri. Omah sing gedhe ku ilang sing ana mung kuburan. Mbah Nyoto ora langsung jawab mandeng aku banjur ngomong. Wah, wah, panjenengan ngalami kedadian kados Mbak Yu kula. Yu ngatemi dukun bayi desa kene Mas Pur biyen uga ngalami kedadian kados sing Kang Mas Pur critake yo ngatemi nggih nulungi bojone gendruwo mleng lairke omahe nggih sami ana ing wit asem sing cedak kuburan pinggir desa iki biyen yo ngatemi iki diupayi Mas sing dibuntel godhong gedang aku banjur ngomong lho Mbah Nek dalu bojo kula nggih diupayi nanging kunir dibuntel godhong gedang. Takone Mbah Nyoto, napa bundelan niku mboten sampeyan buka teng griya ta? Pancen bener gendruwo sing manggon wit asem iku rada jail. Bojoku banjur metu saka ngomah lan gawa wedang kopi rong gelas karo gedang goreng. Karo nawani Mbah Nyoto supaya kopi lan gedang goreng disambi. Mbah Nyoto banjur ngomong, "Wah, wah, bedane Fagi kok repot-repot to, mbok boten isa repot-repot to, Bu." Banjur bojoku mlebu omah ndelok TV yang jero. Aku banjur takon Mbah Nyoto, griya sebelah niku griyane sinten to kok dibenke suwung yen dalu kula krungu swara wong wadon nangis mbah jawab mbah nyoto omah iki biyen omahe Pak Renggo Pak Renggo iku duda Mas Boran ditinggal bojone mbok saiki wong nyang endi krungu-krungu iki jarine ya nang Surabaya lah omah iki karepe didol cung ning ora payu-payu Boten cuman Mas Pur piyambak sing krungu wong wadon nangis ning kula nggih sampun dangu kok krungu swara wong nangis wadon iku. Mbah iku asale saka ngendi sing jelas iku arwah gentayangan sing kesasarana ing jagate lelembut. Aku banjur ngomong. Oh, swara wong wadon nangis iku critane ngoten to, Mbah? Jawab Mbah Nyoto, biyen ki ana bedan ayu Mas Puri cek prawan tugas ana kene. Ora suwe bidan iku ora ana mbah nang endi. Uga ora pamitan karo Pak Lurah. Sakjane aku ngerti yen swara tangis iku swara tangis e wong sing njaluk tulung. Yen Mas Pur purun benjing malam sosok kliwon kula jak buka misteri swara tangis iku nggih. dino jam sekolah wengi aku karo Mbah Nyoto mara ana ing mburi ngomah suwung ngene Pak Renggo kuwi ing ngisor wit nangka iku Mbah Nyoto ngebyur kembang wangi karo semedi madep ngulon semedine hawa dem banget awakku rasane merinding suara asu mulai padha juguk ora pati suwe aku krungu suara wong wadon nangis ora roh wujute tak awasi Mbah Nyoto kaya-kaya omongan Dewi, rada suwe aku ngawasi Mbah Nyoto banjur swara wong wadon nang isiku ilang. Banjur Mbah Nyoto ngadeg marani aku karo ngomong, "Mas Pur, wong wadon iku ngesake merga wong wadon iku mboten sempurna. Iku mau nyuwun tulung kali kula yen jasate diglumpukke digengken mendem ingkang becik. Sanjange wong wadon iku gembonge dipendhem ana ing isor wit nangka iki lan sirahe dipendhem wonten kamar mburi omah dinas ingkang jenengan goni." Kulan Mbah Nyoto banjur nyeluk Pak Lurah terus nduduk golek istirah ana ing kamar mburi. Jebule bener ana balung tengkorak ing kamar mburi. Awaniku wong kampung mendem balung-balung sing wis ditemokake. Jare Mbah Nyoto, matine wong wadon iku sebabe diperkosa lan dipateni Pak Renggo. Kedadian iki tak alami nalika bojoku tugas ana ing desa. Saka aku purnomo ing Cepu, Bluro, Jawa Tengah bersama tim Cimat. 妈